Arto en medicina medio De longa tempo oni consideras che arto influas la homan sanon en positiva maniero. Tamen, oni neniam profunde SCIENZE occupigis pri studado kiel cae kia grade tio ocasas. Gi estis nur afero de intuizio. Non tempe en Europo multidia seriosa studoi celanta il truvi, kiel artai activetsoi consistigas mesureblan elementon por sano, ne nur de pacientoi, sed ancao de profesiuloi de medicino. Pli cae pli clare, oni constatas che programoi por engagigio de san laboristoi cae artai ornamoi sur la hospitalai muroi, exemple, montrigas ne ciel luxajo au caprizo, sed ciel grava parto de la assista etoso. Enquetoi montris che prescau naudec procentoi el la europanoi opinias que partoprenado en cultura e activezoi plibonigas la corpan cae mensan sanon. Crescanta quanto da scienza e esploro nun evidentigas che tio estas vero. En la iaro 2019, Monda San Organizo analizis pli ol 3000 studajoin cae constatis che interesigio pri arto influas la bonfarton laulonge de tuta vivo ciclo. Sekve, gi recomendis al landai autoritatuloi che oni pli fortigu cun laboradon inter sectoroi de sano cae culturo, cele al socia cun vivado. Simila recomendo estis publicigita en Europa Unio en 2025. Oni consideras ancau che arto influas la etoson por laboristoi cae alportas economiaen profitoin. En hospitale construajoi, oni trovis che artai ornamajoi povas malpliigi la corbatadon de pacientoi, plibonigi la humoron, cae plialtigi la generalan bonfarton. San laboristoi prescribis similen resultoin con centro de appartenezzo cae pli granda capablo attenti pri la besonoi de pacientoi. Eč visitandoi menciis propran bonfarton. Crome, oni nun tempe studas arton kiel resanigan rimedon, ne nur por pacientoi, sed ancao por medicin laboristoi. Gi igas la etoson, foie strecian pro la naturo mem de medicino, pli positivan gi povas preventi el cerpigion flanque de tiui laboristoi. Per creado de artajoi, malpliigia situazioi de anxio, depressio, stressai perturbigioi, cae trolazzigio flanque de tiui profesiuloi. Oni constatis ancao che, ec per virtuale medioi, oni favore povas usi arton por sano, Tamen, ce estai eventoi cui cunigas artistoin cae publicon, causas ec pli efficain resultoin, pere de consentemo cae motivicio. Faculoi insistas, estas tempo usi arton kiel medicamenton.